wa fada'iluhu sannan akwai mustahabbai mustahabbai shine abinda in ka yi shi mustahabbi ne ya ƙara kyawun sallah eh, amma in baka yi shi ba ba a cewa sallah ka ta kun fahimta ko sunna ne amma an nuna bai da ƙarfi da mustahabbi da abin nan da sunna da farilla duk sunna ne amma waccan sunnar da yake in ka barta babu sallah wannan sunnar da yake in ka barta an dan sauƙaƙe wannan mustahabbi sunnar da yake abin nan babu tsanani kwarai abin da yasa nake nuhin ce muku sunna ba wai ina nuhin duk darajar su guda ba duk abin da annabi ya yi shi ake ce ma sunna sunnan nan ko ta zama mai tsanani ko ta zama wadda ba ta tsanani ko ta zama mai sauki kun gane ko ba ba wani malami wanda ke iya cewa ni na ga ya kamata a ƙara kaza a ko wane ne <laughs> Eh, eh, eh. a daban-daban kowane yake wanke shi ba mai iya kawo wa ce ni ga gani na ya kamata a yi kaza ba mai iya wannan cikin duniya ga ina ne wa fada'ilu musaban shi a tasmiya cewa bismillah lokacin da mutum zai fara kun hamta ko to kuma ba wani karatu ake yi so inna anzalnahu da wani abu ba babu wani ba wata karatu ba ni karatu bismillah kawai komi za kai ko to za ka ki, ana ce kace bismillah wasu eh eh a a sallah ba ce a fara da bismillah ba hmm. wasu ku kuma aswaki ana son kai aswaki mustahabbi ne shine ka samu ice ka goge bakinka kamin ka kurkure baki wa za'ida alal ghaslati ula wato bayan haka nan wanke wanke na farko ga fuska ko ga hannaye wanki farko na in ya game jiki duka shi a farilla bayan haka nan kari na biyu da na uku mustahabbi ne filwashi ga fuska wale da inda hannuwa kun fahimta ko wal bada'atu bi muqaddamin ra'si farawa da magabacin kai wato in za ka shafa kada ka faro daga baya fara daga baya zuwa baya kun gane Watar Tibu sunani hakanan nan tawa sunnoni ka fara wanke hannaye ka kurkure baki sannan ka shaka eh, to ina ne eh, waqillatul ba'i ala uli karantawa ruwa ga gaba baya da kyawo mutum ya tafi ya bude famfo wasa yana ta alwalla, wato kaɗi ba kaɗan eh, ko kuma ka bari ya sako iyakan mahi ƙarancin yadda ya kamata ko kuma ka ɗiba cikin buta ka ka yi ko cikin teku ne kada ka yi ɓannan ruwa kun fahimta ko wata da yin musulunci kowane aiki yana nuna ma rayuwar ka duka hmm. ba komi musabi ne da an Ka ce ta gane ta nan wata kadimul yumna alal yusura wato ga wanke hannaye ana son kawar gabatar da dama akan hagu da ka fara gabatar da hagu akan da ba a ca kai laifi waye jibu ta khalilu ya yadaini kuma wa yatsun hannuwa wato lokacin da ka wanke abin nan kuma ka tsatsaye yatsunka kuma ka tara kanunsu ka aza ga abin nan ga hannaye shi ma wannan lokacin da ka wanke kai haka nan kun gane eh wankin farko da afarilla ko sai in bai haɗu ba shi dai cikin wankin nan uku shi zan kazo tsaye ka gane to ba da ya wannan ka sa ruwa a cewa an kai wurin tsatsahewa bayan ka tsaye ba sai ka tara ka aza ga abin nan ba ويجب تخليل اللحية رصعه وجيمن wa ما yashi ma wajibi ويصحب في أصابع اليدين yusahabu fi asabi al yadaini in mutun ya eh? wato ko wane ya tsaka tsatsahe shi dai wannan mustahabi ne da kaga masu duk wato baka tsatsahe ba ba a caka domin kun ga kusa da kusa suke sun za a ga guda amma wannan kun ga daban-daban suke kun fahimta ko wa ya ji mutu khalilun lihiya ta gemanya wata abinda a tsatsaye ta ka sa ruwa duk ya jike ta sosai wata shi ne tsatsaye wa am alhafifa wadda an mai sauki mai sauki ita ce wadda yake wata ana ganin jikinka ba gashi ne mai kauri ba in gashi ne mai kauri da yake ba a ganin fata jiki karkashi wannan sai ka yi haka kawai har zuwa karshe to ina ne dunal kasifa ban banda gemanya mai kauri wadda ba a ganin jiki karkashinta jibu ta khaliluwa amma wajibi ne ko gemanya mai kauri mutum ya tsatsefe ta filgusul ga wanka ya lamtse ta sosai har abin na ruwa ya kama walau kanat kasifa ko da ta zama mai kauri